Oni će šta žele postići. وأولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد islamska internet stranica Minber. Allahu Akbar! uvažena braćo, danas ćemo, ako Bog da, prvi čas nastaviti sa usuli fikom, a drugi čas koji dolazi odmah poslije ovoga bit će prvi čas iz fika. Rekli smo da ćemo, što se tiče usuli fika, govor o njemu podijeliti u tri cijeline. To su šerijetski dokazi, zatim okorištavanje tim šerijatskim dokazima i svojstva onoga koji se tim dokazima okorištava, to je muštehida. Prva oblast koju ćemo obrađivati jesu šerijatski dokazi, a uz njih ćemo vezati i šerijatske propise, kao što su vađi, haram i tako dalje. Trebamo da znamo, braćo, da su islamski učenjaci, odnosno učenjaci u suli fikha, dokaze, šerijatske dokaze na koje se pozivaju učenjaci u svojim fetvama, podijelili u dvije skupine. Prva skupina to su dokazi oko koji se složili svi islamski učenjaci da su dokazi i da se, on, da se iz njih uzima dokaz za, određeno, za određeni propis. A to su četiri, četiri šerijatska dokaza. Kur'an, sunnet, ižma, odnosno konsenzus, slaganje svih islamskih učenjaka po određenom pitanju i kijas, odnosno analogija. O svakom od njih ćemo mi govoriti ono što je nas najviše interesuje. Nećemo se sad zabavljati nekim detaljima koji su nam poznati iz ovih oblasti, nego ćemo baš uzimati ona pitanja koja nas interesuju u usuli fiku, a vezana su za ove četiri stvari. Što se tiče Kur'ana, znači to su četiri temelja odnosno izvora ili dokaza oko kojih se slažu svi islamski učenjaci da su dokazi. Svi se slažu da je Kur'an prvi dokaz i da se prvo dokaz za određeno pitanje traži u Kur'anu. Zatim u sunnetu Allahovog poslanika sa oselem. Zatim u konsenzusu slaganju svih islamskih učenjaka u određenom dobu po određenom pitanju. I analogija, vidjet ćemo šta je analogija i govorit ćemo o njoj. To je spoređenje. Da poredim određenu stvar i da nađemo u njoj uzrok i da na osnovu tog uzroka donesemo propis za neku drugu stvar koja je slična. Prvo Kur'an. Definicija Kur'ana jeste da je to Allahov govor koji je objavljen od Allaha Đelešanhu, nadnaravan je i čini se i badet njegovim učenjem. To je kratka definicija Kur'ana. Allahov govor koji je objavljen od njega, nadnaravan je sam po sebi i čini se i badet njegovim učenjem. Druga stvar, da li u Kur'anu ima narapskih riječi? Koja nas ovdje interesuje i vezana je za, za usuli fik. Ispravnije mišljenje da u Kur'anu nema narapskih riječi. Iako znači postoji podjela među, a većina islamskih učenjaka kaže da u Kur'anu nema narapskih riječi. Međutim, postavlja se pitanje, pitanje šta sa riječima koje su stranog porijekla nalaze se u Kur'anu. Kako sad spojiti ovo mišljenje da u Kur'anu nema na arapski riječi, a ipak se prenosi i nalaze neke riječi koje nisu arapskog porijekla, kao što je istebrak, kao što je miškat i tako dalje. Imam Šafija, zatim imam Taberi i imam Ibn Kudame, odgovorili su na ovo u svojim knjigama i kažu su te riječi arapskog porijekla, ali da nisu ljudima, da ljudima nije poznato da su arapskog porijekla, jer je arapski jezik najširi i najobuhvatniji, ima najviše izraza. Tako da se može dogoditi da učenjak misli da ona nije od arapskog, a ona iz arapskog jezika. Si može da određena grupa učenjaka ne poznaje, ne poznaje tu riječ da se nalazi u arapskom jeziku i ne zna da se ona nalazi u arapskom jeziku. To je prvi odgovor. Drugi odgovor jeste da postoji mogućnost da u arapskom i u drugom jeziku postoje iste riječi, isto napisane, ali da u arapskom jeziku ima jedno značenje, a u drugom jeziku ima drugo značenje. Ko što ćete naći između dva strana jezika? Da se riječi poklapaju, čak isto se pišu, ali imaju različite značenje. Što znači nije daleko i nije nemoguće. I treći odgovor i treći dokaz da spajanje između ovoga što se u Kur'anu nalaze neke narapske riječi, a ipak stav je da nema narapske riječi, jeste da su te riječi postale vremenom arabizirane, tako da, je, da ih Kur'an tretira kao arapske. Sljedeće pitanje koje nas interesuje iz oblasti usuli fikha jeste da li u Kur'anu ima riječi koje nemaju značenja. Jer zabludile sekte su prišle sa tog aspekta. Pa su rekle da, na primjer, ajeti koji govore o Allahovim atributima su nejasni. Spadaju mu tešabi, nejasne ajete, tako da mi o njima nećemo ni govoriti. A kad Allah kaže ruka, mi ne znamo šta to znači, ne znamo šta Allah misli o time. I time odbacuju, znači, Allahovo svojstvo koji, s kojim sebe opisao. I to mi je bio najlakši put da negiraju Allahu svojstva. E sada postavlja se pitanje, da li u Kur'anu ima riječi koje nemaju značenje Šehul Islam ibn Tejmije navodi tri konsenzusa islamskih učenjaka kada je u pitanju riječi u Kur'anu koje nemaju, znači, nemaju značenje. Prvi konsenzus jeste da u Kur'anu, kaže šehhul islam, složili su se islamski učenjaci da u Kur'anu nema ni jedne riječi koja nema značenje. Svaka riječ koja je došla u Kur'anu ima svoje značenje. To je prvi konsenzus ili prvo slaganje oko čega su složili islamski učenjaci. Drugi konsenzus kaže šehhul islam, složili su se islamski učenjaci da nema u Kur'anu ni jedne riječi čije značenje bar neko nije razumio od, od ovoga ummeta. Kaže, nije dozvoljeno da vjerujemo da u Kur'anu ima i jedna riječ čije značenje nije razumio poslanik ili njegov ummet. U najmanju ruku razumio je poslanik sallallahu Ako nije razumio neko od ummeta, onda je razumio poslanik sallallahu I to je naj, naj, najmanje što možemo prihvatiti. Da je razumio poslanik sallallahu a kao dokaze šehu Islam ibn Tejmije navodi, znači da nema u Kur'anu ni jedne riječi čije značenje neko od islamskih učenjaka ili poslanik sa osilem nije shvatio, navodi sljedeće dokaze. Kaže, mufesiri, učenjaci tefsira su se složili, odnosno protumačili su sav Kur'an. Nema ni jedne riječi u Kur'anu koja nije protumačena. Samo što neki od mufesira ne nisu znali određene riječi, rekli su teže mi je da mi natovoriš brdo uhud, nego da ja protumačim. Ali to ne znači da ta riječ nije imala tefsira. Znači sav, sav Kur'an je pro, protumačen od strane ili poslanika, ili njegovih ashaba, ili generacija koje su učile pred ashabima. To je jedan od dokaza da u Kur'anu nema riječi čije se značenje ne može razumjeti. Drugi dokaz Šeh sam navodi da je nepojmljivo da Allah Želešanu objavi svome poslaniku i ummetu objavi govor kojeg bar on nije razumio. Nemoguće, nepojmljivo, razum ne prihvata, logički se ne, ne može prihvatiti. I treći konsenzus kojeg navodi šehul Islam ibn Temije, kaže složili su se islamski učenjaci da imaju pojedine riječi u Kur'anu čije suštinsko, istinsko značenje zna samo Allah Na primjer, riječ ruh, duša. U arapskom jeziku je poznata i učenjaci razumiju njezino značenje u arapskom jeziku. Šta znači riječ ruh? Ali njezinu suštinu, ko zna samo? Allah, jer Allah kaže da samo on zna šta je duša. I njenu suštinu i kako izgleda i tako dalje. Zatim Allahova svojstva. Islamski učenjaci znaju njihova, njihovo vanjsko značenje. Kada Allah kaže za sebe da ima ruku. Islamski učenjaci znaju šta se u arabskom jeziku podrazumija pod rukom, ali ne znaju njezinu suštinu. Zato kaže ima malih pitanja o suštini. Allahu i svojstava je šta? Odnosno Allahu uzdignuća je novotarija. Jer da bi nešto opisao, da bi nešto, nešto o nečemu rekao, moraš ili ga vidjeti, ili vidjeti nešto slično ili ti neko ne, da ti ga neko opiše. Ako nemaš ove tri stvari, ne možeš govoriti o nečemu. Ili da ti lično vidiš, ili da ti ga neko opiše, ili da vidiš nešto slično tome. A Allaha nije vidio niko, niti mu ima šta slično, niti nam ga je opisao neko, niti, niti, ga, niti ga nam je neko opisao nečim što je slično njemu. Zato, znači, o Allahu se može govoriti samo ono što je on objavio u Kur'anu i sunnetu. Zato kaže Imam Ahmed, la illa bima wasafa bihi nafsuhu wa wasafa bihi rasulu. Allah se ne opisuje osim onako kako, kako je sam sebe opisao i kako ga je opisao njegov poslanik. To je znači treća, treći iđma, treći konsenzus kojeg navodi šehol Islam ibn Temije kada je u pitanju riječi u Kur'anu, odnosno da li je moguće da se u Kur'anu prenose neke riječi koje nemaju značenja. Sljedeća tačka kada je u pitanju Kur'an jeste da li je obavezno raditi po iznimnom kirajetu? Iznimni kirajet je onaj kirajet koji nije došao mutevatir predajom. A govor to ćete učiti i kod brata Abdulvarca šta je mutevatir. To je da u svakoj generaciji ga prenese veliki broj prenosioca. A šaz jeste da ga prenese jedna osoba. Na primjer, imamo kirajet Abdullah ibn Mas'uda Imamo Mushaf Abdullah ibn Sauda u kojem on u nekim stvarima se razilazi sa kiraetom ostalih ashaba. Gdje se samo kod njega prenosi određene riječi koje nema kod ostalih ashaba. Takav kirajet se smatra kirajet iznimnim kirajetom. Ima znači deset mutavatir kirajete, to ću vam bolje pojasniti ovaj Hafiz. Ima deset kirajeta koji su mutavatir, koji su došli preko velikog broja prenosioca imaju, ima negdje oko e, tri ili četiri kirajeta koja su, koja su iznimna. Kada budemo navodili primjer, puno će vam biti jasnije. I koliko to utiče na razilaženje islamskih učenjaka određenim pitanjima. Iznimni kirajet, svi su se složili islamski učenjaci da nije Kur'an. Jer da bi nešto bilo Kur'an mora biti mutavacir. Da bi određeni ajet mi prihvatili kao da je od Kur'ana, mora se prenijeti mutevatir predaju. Mora ga prenijeti u svakog generaciju, mora doći znači, preko velikog broja prenosioca. A Kur'an je takav sav, od početka do kraja, mutevatir. Svaki ajet je prenio veliki broj ashaba. Kažu znači da kirajec, iznimni kirajec nije od Kur'ana. Međutim, da li se radi po njemu? Da li se radi po... Ispravnije je mišljenje da se po tom kirajecu radi. Zbog toga što je on u najmanju ruku riječ Ashaba radijallahu anhu. A on to nije mogao reći, a da nije čuo poslanika sa Praktičan primjer. Islamski učenjaci su se razišli kod posta, kod kefareta, kod iskupa. Da li smo obavezni postiti ona tri dana kad, kad, kad ne možemo, na primjer, ni osloboditi roba, a prije toga ne možemo e, nahraniti siromaha, niti ga odjenuti, niti osloboditi roba, onda nam Allah ostavlja mogućnost da tri dana postimo kad se zakletamo pa prekršimo zakletvu Kakav je iskup? Iskup je da se ili nahrani siroma, ili da se obuče, ili da se oslobodi rob. Poslije toga se prelazi na post, tri dana. E, Allah Želešanu kaže, fasijamu ejam. Postite tri dana. Nije rekao uzastopno, neuzastopno, a, tri rašta dana, nego je ostavio. Islamski učenjaci se da li je obavezno postiti ta tri dana uzastopno. Pa tako ima Ahmed i ima Ebu Hanifa smatra da je obavezno ta tri dana da budu spojena. Dok imam šafija, imam malih smatraju da može u bilo koja, znači danas, pa za deset dana i tako, uglavnom da budu u tri dana. A šta je povod ovome razilaženju? Upravo što su se razišli oko kirae, šaze, oko iznimnog kirajeta. Jer se prenosi od Abdullaha bin Mesuda da je ovaj ajet pročitao Fesalasetu ejamin mutetabiatin. Tri uzastopna dana. A nema u ovome našem Kur'anu u, u kirajetima ostali ashabane. ne, prenosi se ovaj dodatak uzastopno. Dok kada Abdullah ibn Mesuda i Ubeja ibn Kaba se prenosi ovo mutetabiatin. E sad oni koji uzimaju kao dokaz iznimni kirajet kažu Abdullah ibn Mesud to nije mogu reći, a da nije čuo Allahog poslanika, su tako u ibn Kaab. I na osnovu toga jače je mišljenje da se ta, ta, da ta tri dana moraju biti uzastopna. E zato, zato govorimo i spominjemo kiraj Šaze i vezan je kada je u pitanju Kur'an vezan je za usuli fik. Jer se na njemu, na osnovu ovoga temelje mnoga razilaženja koja se dogodila i u nasljednom pravu. Jer imate kuranski ajet gdje Allah govori o nasljednom pravu i kaže o inkane rađulu juresu kelaleten walahu ahun au uhtun. Znači, ako čovjek bude nasljeđivan kelalom, a kelala je onaj koji nema ni, si, ni, ni, ni asla ni fera, nema ni oca ni, ni sina. To je kelala. Ako čovjek bude tako nasljeđivan, kaže, a ima brata ili sestru. Abdullah ibn Mesud je ovaj ajet pročitao, وَلَهُ أَهُنَ أُخْتٌ لِأُمْ A ima brata i oca, ima brata i sestru po, po majici. Tako da ovaj ajet se odnosi na braću i sestru po majici. Kakav je propis ako ostane, ako ostane za čovjeka brat i sestra po majici? A upravo vidimo kirajetom koji se prenosi kod Abdullah ibn Suda jer je to on sigurno slušao od, od Allahovog poslanika i ispravnije da se po tom kirajetu radi. Neki su rekli, na da je to svatanje samoga ashaba. Kaže, to je njegov vlastiti ištihad, i mogao je potrefiti u tome, mogao je pogriješiti. Nemoguće je da ashab kaže takvu stvar bez toga da nije čuo Allahog poslanika. Jer jedan ashab, znači učenjaci ne govore o Allahu jer bez znanja. Zar je moguće da najbolja generacija govori bez znanja? A o Kur'anu, a poslanik sa sredem kaže Men kale fil Kur'ani ma lejse bi gajri ilmin fel jetebevo mak'adehu minan nar. Tirmizi kaže za ovaj je Hasen. Kaže, ko kaže o Kur'anu bez znanja, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Zar je moguće da sahabi koji su prenijeli ovaj hadis govore o Kur'anu bez znanja? Nije moguće, sigurno su čuli Allahovog poslanika sa gdje, je, gdje je određeni ajet protumačio, međutim to nije bio od Kur'ana, ali Ashab je mislio da je to od Kur'ana i stavio je to u svoj mushaf, Abdullah bin Mesud u ovom slučaju. To je što se tiče Kur'ana, prvi, prvog izvora. Nećemo znači zadržavati stvarima koje ćete slušati od brata Hafiza, Muhammeda, nego ćemo se nas interesuje ovdje detalji koji su vezani za usuli Prelazimo na drugi izvor, sunnet. Isto ovdje se nećemo baviti pitanjima koja ćete učiti kod brata Abdulvarisa, nego ćemo, se, nego ćemo mi pristupiti ovom problemu sa usulske strane. mi ćemo, kad je u pitanju sunnet, uzeti tri stvari. Prije svega, jučer ste učili da je sunnet izvor u vjeri, naveli ste dokaze, nema potrebe da sada ponovo navodimo dokaze da je sunnet izvor. Ali mi ćemo se baviti drugim stvarima. Prva, prva stvar jeste, šta znači slijediti poslanika? Sallallahu alaihi wasallam. Kaže slijedjenje poslanika. Šta znači to? Kažu islamski učenjaci, odnosno učenjaci u suli fikha, da slijedjenje poslanika sa oselem znači slijedjenje u njegovom postupku i u namjeri. Znači, ako se ove dvije stvari spoje, u određenom postupku za njega se kaže da je sunnet. I ako čovjek znači spoji vanjsko djelo i unutrinu, znači nijet, u tom slučaju se za to djelo kaže da on slijedi poslanika sa Kao što je poslanik sa selem činio sedam krugova oko Kabe, zatim je klanjao dva rekata kod Makamu Ibrahima. Znači to je vanjsko djelo, to što je radio ti pokreti, to, to je vanjsko djelo. A zbog čega je to poslanik sa selem radio? Zbog toga što mu je Allah naredio i vade je činio. Poslanik sa je radio te postupke, a radio je sa, sa nijetom ibadeta. Ako je poslanik sa selim uradio određene postupke, ali nije ju uradio s nijetom ibadeta, slijedjenje poslanika sa selim u tim stvarima nije ibadet. Na primjer, poslanik sa selim nekad klanio na određenom mjestu, pod određenim drvetom. Sam, sami vanjski postupci namaz, znači slijedjenje poslanika sa selim. Ali da li je poslanik sa selim pod tim drvetom klanio zbog toga što je to badet, nije, prema tome onaj koji bi klanjao pod tim drvetom ne čini ibadet. Čini, znači izvršava naredbu, Allahu želšanu namaz. Ali nije, taj njegov postupak pod drvetom ne smatra se sunnetom niti ima nagradu za njega. Znači da bi se za određeni postupak reklo da je slijedjenje poslanika sa selem moramo gledati. Zbog čega je poslanik sa selem to uradio i za sam njegov izgled tog, tog vanjskog djela. Zato su se islamski ženjaci razišli po mnogim pitanjima, kao što je na primjer listi raha to je ona dželsa koja pravimo, onaj, onaj razmak kada se dižemo e, sa sežde, dižemo se na treći, na treći rekat. Kada klanjamo četiri rekata. Neki sjedaju i odmaraju pa se dižu, a neki se odmah dižu. Zbog čega? Zbog toga što se razišli. Da li je to sunnet ili nije sunnet? Jer neki kažu da je to poslanik sa selem radio, ali radio zbog toga što je bio bolestan. Pa je se morao odmoriti i onda nastaviti namaz. Sjedni bi, odmori bi i nastavi bi namaz. Kažu, znači, sljeđenje poslanika ovome nije, nije sunnet, nego je to, jer je to poslanik radio iz bolesti. Dok drugi kažu, to je poslanik sa sve radio zato što je to ibadet. I sljeđenje poslanika sa sve u tome je ibadet. I mnoge druge stvari oko kojih su se islamski učenjaci razišli, upravo zbog ovoga, su se razišli da li je to poslanik nije o time ibadet ili nije. Ako je nije nijetio ibadet, znači to je sljeđenje poslanika sa sve u tome je sunnet. Ako nije tio i nije namjeravao ibadet, onda nije sunnet. To, je, to znači slijedjenje poslanika i da bi, se, da bi se za određeni postupak reklo da je slijedjenje poslanika mora se ispuniti ove dvije stvari. Tako da ovdje, znači bitno je napomenuti, vraću, da ovdje nije dozvoljen inkar. Kako se desi da jedni kažu dželset ili stiraha je sunnet, a drugi kažu nije, ne smije jedan drugom prigovoriti. Zato što je tu se u osnovi dogodio ištihad. Je li to ibadet ili nije ibadet? A ovdje su sami ashabi činili ištihad. Pa Ibn Omer smatra da je to sunnet. Dok su drugi ashabi smatrali da to nije sunnet, nego da je to poslanik radio iz, iz bolesti. Tako da ovdje ne smije jedan drugog ukoriti. I zabranjen je inkar u ovom slučaju da jedan drugom kaže ti radiš novotariju, to poslanik sa oselem radio zbog bolesti. A šta ćeš reći onda za Ibn Omera koji je to radio i rekao je da je to ibadet. Druga stvar vezana za sunnet jeste sami postupci Allahovog poslanika sa oselem. Nama je naređeno da slijedimo poslanika sa ali u čemu? Postavlja se pitanje u čemu nam je naređeno da slijedimo. Zato su učenjaci u Sula, u Suli Fikha napravili podjelu postupaka Allahog poslanika na tri kategorije kako bi mi znali šta smo obavezni od toga slijete, a šta nismo. Tako prva vrsta postupaka jesu prirodni postupci, kao što je pijenje, jedenje, stojanje, čučanje, spavanje. To su prirodni postupci koje je poslanik sa činio kao čovjek. Da li smo mi njega obavezni u tim stvarima slijediti? Nismo. Jer su to prirodni postupci koje je poslanik sa radio. Međutim, ako bi čovjek radio te postupke s nijetom da slijedi poslanika sa da na mjestu gdje on izu obuću da i mi izvijemo, na mjestu gdje je on ovaj popio vodu da i mi pijemo, na način kako je on ovaj sjedio da i mi sjedimo, u tom slučaju ako čovjek zanijeti, imat će, imat će nagradu ne za postupak, nego za svoj nijet slijedjenja Allahu poslanika jer se prenosi od Ibn Omera, neki je se rekao da je poludio zbog toga što je slijedio svaku stopu Allahog poslanika. Čak gdje je nuž obavljao Ibn Omer je to radio. I rekao je da to radi zbog toga što slijedi poslanika. Ove predaje bilježi imam Buhari i sad iz ovoga izvlače da čovjek ako nije ti u tom slučaju da e, oponaša poslanika sa sebe, da imaće, imaće za oponašanje, za taj nije to ponašanje imaće nagrad. A sam postupak nećeš jer to nije sunnet. To je prirodni, prirodni postupci koji je činio poslanik. Zato kaže ima Ahmed, jedan od muhadisa, od onih koji su uh, striktno slijedili Allahovog poslanika sa kaže nisam nikad čuo hadis od Allahovog poslanika sa a da ga nisam sproveo u praksu, čak kaže kad je jednoj prilike uzeo, kad je činio hijjamu, znači vadio štetnu krv, dao je hađamu ovome koji mu to čini, dao mu je dinar. Ali to nije uopšte vrijedilo dinar, to je e, ispod, e, njegova vrijednost je bila ispod dinara. Pa su upitali ga zbog čega si dao toliko vrijednost, kaže poslanik i prenio je hadis, poslanik sa oselem je činio hijjamu i dao je hadžamu dinar. Znači u, u ovakvim stvarima nismo obavezni svijet poslanika sa selem, ali ako nam je iskren nijet imat ćemo, imat ćemo Druga vrsta postupaka Allahov poslanika sallallahu alaihi jesu posebni ili specifični postupci koji su bili svojstveni samo njemu. Kao Allahom poslaniku. A na to nas upućuju posebni dokazi koji kažu ovo se odnosi samo na tebe. Kao što, na primjer, poslanik sa selem bilo dozim da mu dođe žena i kaže poklanjam se o Allahu poslaniće. Bez staratelje, bez mehra, bez ičega. Poklanjam ti se Allahu poslaniće. A kaže Allah i i samo tebi. Jel nama da nam dođe žena i da kaže ja, ja se tebi poklanjam, nije nego imaju propisi i tako dalje. Poslanik sa je bilo to dozvoljeno. Zatim poslanik sa je jedino bilo dozvoljeno da oženi devet žena ili više od četiri žene. Zato što se prenosi za vjernike, ostale se prenosi ajet da se ženimo sa toliko, sa toliko i sa toliko. A isto tako došao je čovjek koji ima u džahilijetu devet žena, osam žena, u nekim predama se prenosi i deset, pa mu je poslanik sa rekao ostavi četiri, a ostale, ostale razvedi. Što je dokaz da umetu nije dozvoljeno da ima više od četiri žene. I ako bi čovjek slijedio poslanika sa selem u tome, bio bi grešan, a ne, ne nagrađen. Znači postupci koji su specifični i posebni i odnose se samo na poslanika sa I treća vrsta postupaka su postupci pojašnjenja ili propisivanja. U kojima poslanik sa selem pojašnjava ili propisuje ummetu određeni propis svojim postupkom. Kad kažemo pojašnjava, vi znate da je u Kur'anu naređen namaz, ali je li pojašnjen? Nije. Zato se prenose postupci poslanika kojima on pojašnjava način obavljanja namaza. Pa kaže sallu kama muni usalli u hadisu koji bilježi od, Malika ibn Huwairisa. Klanjajte kako ste mene vidjeli da da klanjam. I poslanik sallallahu je praktično pokazao kako se klanja, a njemu je došao džibri ili praktično mu pokazao kako će klanjati. E takva vrsta sunneta gleda se. Ako je ono što poslanik selim pojašnjava vađib, Znači, ako se ovdje radi o namazu i samo sve ono što pojasni i pojašnjeno postaje vađivom. Ako je ono što pojašnjava vađib i pojašnjeno postaje i, samo pojašnjavanje postaje vađivom. Ako, na primjer, poslanik sa selim pojašnjava namaz, sve ono što ulazi u, u, pojam namaza, ono što je poslanik praktično pokazao, biva šta? Vađibom. Ako je ono što poslanik sa selim pojašnjava dobrovoljno, Normalno, ako je to samo dobrovoljno, onda je i sve te stvari koje usto dolaze su dobrovoljni i treće je da budu dobrovoljni. To su tri vrste postupaka Allahovog poslanika sallallahu ali. Zatim prelazimo na sljedeću tačku. I na, ovo je jako bitno da znamo kada, šta, u kojim stvarima smo obavezni slijediti poslanika sallallahu Kada bivamo nagrađeni, kada bivamo kaženi, a kada nam je ostavljeno Znači, ako za nijet imamo lijep nijet, imat ćemo za taj nijet nagradu, a kada uopšte nećemo biti nagrađeni, a to je kad, kad ne budemo činili te postupke koje je poslanik sa selem činio kao prirodne postupke, kao što su sjedenje, jedenje, pijenje i tako dalje. Među tim stvarima je, na primjer, nošenje duge kose. Nošenje duge kose spada u prirodne postupke, koji su bili poznati kod Arapa. Nešto što uopšte se ne kosi sa šerijatom. I šerijat nije došao sa posticanja, nema nijednog hadisa gdje poslanik sa selem kaže puštajte dugu kosu. Ili gdje on pohvali one koji nose dugu kosu. Nego je to bila stvar koja je bila poznata kod Arapa i poslanik vjera, odnosno Allah Đelešanu je samo ostavio. I onaj koji bude nosio dugu kosu sa nijetom da oponaša Allah poslanika, znači onoliko koliko je on nosio, za taj svoj nijet će imati nagrad Ali ne može se reći da je to sunnet s kojim je došla ova vjera. Ne može se tako reći. Jer poslanik sa nije došao sa tim sunnetom, nego on bio, bio, bio poznat kod Arapa prije. Ne prenosi se ni jedna predaja gdje on postiče na a da bi nešto bilo sudnet, mora ili, doći ashab, pa upitati, pa poslanik prešutit, ili poslanik sallam savjetovat i reći, ne znam, rate to i to. Da bi bilo sunnet ili pohvalno ili, ili mustahab ili lijepo da se, da se radi. I to je jako bitno kod čovjeka da sam zna razlikovati. Kaže, ovaj ostavlja sunnet, ili ovaj radi sunnet, ili, na primjer, nošenje štapa, Allahov poslanika koji kojeg je nosio radi, radi potrebe. E, da li je sada onaj koji nosi šta bez potrebe, da li on slijedi poslanika sa selem? Pogotovo u situaciji kad ljudi to ne shvataju. I čovjek dođe i nosi štab, kaže ovo je sudnjata Allahog poslanika. Da li prenosi se jedna predaja gdje poslanik sa selem postiče na nošenje štapa? Ne prenosi ni jedna predaja. Da je poslanik sa selem rekao da je to lijepo, da ga je neko upitao da shava. Jer, kao što ste malo čuli, lijepo je ono što je došlo ovom vjerom. Jer je nemoguće da stvar bude lijepa da na nju šerijat ne uputi. Nemoguće. Logički je nemoguće. Da stvar bude lijepa, da poslanik sa nije na nju uputio. Jer su ashabi rekli, Ar Rasulu vaseleme, ma terake še'an, munkaran, illa hazara minhu. Poslanik sa nije primijetio ni jednu ružnu stvar, a da nije na nju upozorio. I neko je od ashaba prenio. Ne mora to biti velika grupa, samo možda jedan od ashaba je prenio. Oma tarake hajran, illa da'a ilaihi. Vahasa alih. A nije vidio ni jednu dobru stvar, ni jednu lijepu stvar da na nju nije posti, postakao i da nije naredio da se, da se radi. I zadnja stvar e, koja je vezana za sunnet, jer mi ćemo danas znači, stati kod sunneta, u sljedećim predavanju ćemo nastaviti sa drugim izvorima šerijata, a to su, rekli smo, ovaj konsenzus i kijas, pa ćemo govoriti o njima. Zadnja stvar na koju bi se zaustavio danas jeste poslanikovo ostavljanje, suprotno ovome sada smo govorili. Ovdje smo govorili o poslanikovim sa oselem postupcima. Postoji i poslanikovo ostavljanje. Kad poslanik sa oselem ostavi određeni postupak, da li je to nama sunneti da mi i mi to ostavljamo? Poslanik sa oselem prenosi od njega nešto ostavio. Da li sad umet isto tako kad ostavlja tu stvar čini, čini ibadet? Zato su islamski učenjaci poslanikovo sa oselem ostavljanje određenih postupaka podijelili u dvije, u dvije skupine. Postupci za koje se jasno prenosi od putem ashaba da je poslanik sa oselem ih ostavio. Kao što su riječi uh, Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhu hadisu kojeg bilježe sedmorica. Znači šest ovih poznatih prenosivaca i imam Ahmed poznati su vam ko su šestorica, to su imam Buharija, imam e, Muslim, imam Ebu Dawud, imam Tirmizi, imam Nesai, imam Ibn Mađe. Kad se kaže u terminologiji šestorica, misli se na ovu šestoricu. I još uz njih imam Ahmed, kad se kaže sedmorica, odnosno kad se kaže džema, misli se još na imama Ahmeda. Ovaj hadis bilježi sedmorica. Kaže, ene nebije sallallahu alihi wasallam, sallal idejni bi gajri azanin vola ikame. Poslanik sa je klanjao oba dva bajrama bez ezana i bez ikameta. Znači ostavljao je učenje, nas interesuje ovaj dio, ostavljanje. Ostavio je učenje ezana i ikameta u oba bajrama. Ovdje se jasno prenosi da je poslanik sa ostavio učenje, učenje ezana i ikameta. To je prva vrsta ostavljanja. Druga vrsta ostavljanja od strane poslanika sa jeste da se ispune svi uzroci u njegovom vremenu, da uradi određenu stvar i on je ne uradi. Ispunili su se uslovi i pretpostavke i povodi da poslanik sa selem uradi određeni postupak koji on ga i pored toga ne uradi. Kao što je, na primjer, ostavljanje, odnosno neizgovaranje nijeta riječima, kao što je to kod nas poznato. Ne vidite, i šrine, rekaten i tako dalje. Poslanik sa selem Javila se potreba i postojala je potreba da ljudima pojasni da li, je, da li se nijet izgovara riješio ili ne izgovara, a on ga je prešutio. Pošto ga je prešutio, a postojali su povodi da pojasni da li se on radi ili ne radi, ostavljanje toga biva sunnetom. Jer je, znači, postojala je potreba da poslanik sa selem ga uči, ali ga nije učio, a na, to ukazuje to što ga nikoda da nije prenio. Jer rekli smo da ashabi nisu ostavili ni jednu stvar koju je poslanik sa svelem izgovorio da je nisu zapisali i prenijeli ummetu. To su dvije vrste ostavljanja. Prva jeste da jasno ashab kaže poslanik je ostavio to i to. I druga vrsta ostavljanja da se ne prenese jasno preko ashaba. Ali su postojali svi uzroci da se taj postupak uradi i poslanik sa ga nije uradio. Pa vidimo, nije znači, ne prenosi se da je poslanik sa oselem učio nijet riječima. Niti se prenosi da je zajedno sa ljudima učio dovu poslije namaza. Ako je, ako znači, ako je to bio ibadet, poslanik sam selen ga je bar jedno morao uraditi da ga sahabi vidi. A ostavio ga je, ali nije se prenulo Nije niko da sahaba rekao poslanik sam selem nije učio dovu poslije namaza. Ali se isto tako ne prenosi da je da je radio, prema tome to, to ostavljanje ukazuje na to da to nije bilo propisano. I samim njegovim ostavljanjem to biva sunnet. Pogledajte, subhanallah, kad ostavljamo određene postupke, činimo sunnet. Zato što je poslanik sa svelem ostavio, ostavio taj postupak, jer, je, jer onaj nije propisan. Eh, da bi određeno ostavljanje bilo sunnetom, moraju se ispuniti dva uslova. Znači, kada nešto ostavljamo i ne činimo, i poslanik ga je ostavljao, da bi to bilo sunnetom i da bi mi time slijedili poslanika, se postavljaju se dva uslova. Prvo, da se da postoji povod, to smo malo prije govorili, da postoji povod da se nešto uradi i ne uradi se. Postoji povod da se nešto uradi i postoje li se znači uzroci da, da poslanik sa svim ljudima pojašnji da li je nijet, učenje nijeta ovaj, obaveza ili nije obaveza, ili treba ili ne treba. Ali poslanik sa svim pored toga nije pojasnio umetu, što ukazuje da to nije, da nije bilo propisano. To je prvi uvjet. Da postoji povod, da poslanik sa ga ne uradi. Suprotno od toga, ako, postoji, ako ne postoji povod i poslanik sa oselem ga nije uradio, onda njegovo ostavljanje ne biva sunnetom. Poslanik u, njegovo vrijeme, da pojasnimo praktičnim primjerom, nije bilo borbe protiv onih koji, koji, koji nisu davali zekat. Zbog čega? Zbog toga što nije bilo povoda da se vodi protiv njih borba, jer su ljudi davali zekat. U vrijeme Ebu Bekra, Ebu Bekri je vodio borbu protiv onih koji su dali koji nije davali zekat. Hoćemo li reći da Ebu Bekri je ovdje do, se suprostio Allahom poslaniku sa oselem jer je došao sa nečim što nije radio poslanik, borio se protiv onih koji nisu davali zekat. Zato što su dvije različite situacije. U vrijeme poslanika sa selem nije bilo povoda da se vodi protiv njih borba. I poslanik sa selem je ostavio borbu protiv njih. I onaj koji bi ostavio borbu protiv njih, u ovome slučaju, ne bi, slijedio, ne, ne bi se smatralo da čini sunnet, jer nema povoda za, za, za njegovim ostavljanjem. A Ebu Bekr nije činio suprotno, jer u njegovo vrijeme se pojavili oni koji su ostavili davanje zekata. To je prvi uslov. Da bi naše ostavljanje bilo sunnetom. I drugi uslov da ne postoji prepreka za ostavljanje. Znači poslanik sa je neke postupke ostavio, ali su postojali povodi zbog čega je ostavio. Kao što je na primjer taravih namaza Poslanik sa selem je ostavio teravih namaz zbog čega? Zbog toga što se kaže hašitu an yuktaba alaikum el vitru. Bojao sam se da vam ne bude vitr propisan. Kada je poslanik sa selem umro i preselio na onaj svijet, nestalo je te bojazni jer sa poslanikom sa selem odlazi šerijat. Nema više propisivanja posle poslanika sa selem. Omer radijallahu on ponovo vraća jer je poslanik sa selem tri noći klanjao, posle toga je prestao iz bojazni da ljudi ne bi to uzeli kao vađu i onda Omer ponovo uspostavlja teravih namaz, jer se više nije bojalo za ljude da će to uzeti kao, jer je moguće da Omer propiše e, travi namaz kao obavezni. Jer je poslanik sa osrlem i Allah jedini su mušerri, oni koji propisivaju. I mogu, mogu da narede nešto. I kada, kada je prestala ta bojazan, ponovo je uspostavljen, uspostavljen taravi namaz. Znači drugi uslov da naše ostavljanje bude, bude sudnetom jeste da nema nikakvih prepreka da nešto ostavimo. Ovdje bismo se zaustavili, molim Allaha Đelešanu da nam pomogne, da nas uputi, da shvatimo ovaj govor i da po njemu radimo i da na druge prenosimo i da nam omogući i olakša svatanje njegovog govora i govora Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam ako nešto nije bilo jasno u okviru ovoga svega, bilo po pitanju Kur'ana, bilo po pitanju sunneta, ako postoji povod da se nešto uradi, a poslanik sa ga i pored toga ne uradi, e, ako bismo mi isto to uradili, činili bismo sunnet. Kao što, na primjer, poslanik sa je ostavljao učenje ezana na, na bajramima. Postojao je povod da se uči, ali i poslanik nije učio. E mi isto kad ih ostavljamo, učenje ezana na bajramima, šta činimo? činimo sunnet. I ne može sad neko doći propisati ezan za Bajrame. I rekli bismo da onaj koji propiše ezan za Bajram bio bi novotar. Zbog čega? Zbog toga što, ako je bila potreba za ezanom, zašto poslanik sa silem nije učio ezan? Znači javljala se potreba u tom vremenu da se uči ezan, a i pored toga ga poslanik sa silem nije učio. E u tom slučaju mi činimo sunnet ostavljanjem onoga što je poslanik ostavio. Ako mi izbjegavamo učenje ezana na Bajramima, činimo sunnet i bit ćemo nagrađeni kod Allaha Ne samo činjenjem postupaka, jer ovdje smo govorili o dvijema potpuno kontradiktornim stvarima. Poslanikovi postupci i poslanikovo ostavljanje. E sada, ako poslanik sallallahu alaihi wasallam ostavi određenu stvar, međutim nije bilo povoda za, onaj, za njezno činjenje, u tom slučaju našim ostavljanjem ne činimo sunnet. Ako bismo mi ostavili borbu protiv onih koji e, u ovome vremenu protiv ljudi koji ne daju zekat. A ljudi daju zekat, na primjer. I sada da se mi borimo protiv njih, da li u tom slučaju ostavljanjem činimo i badet? Ne činimo i vade. Zato što nema povoda da protiv njih vodimo borbu. Jer daju zekat. Tako isto poslanik sa osanem radio. A Ebu Bekri postupio suprotno zato što su ljudi ostavili davanje zakata. Ovo je malo, jeste malo, je, ja sam vam rekao, u suri fik je težak, nije lahak. Ja nastojim da ga što više pojednostavim. I zato sam skratio, na primjer, o Kur'anu kao, kao izvoru šerijalskom može se govoriti čitavo predavanje i predavanja. Ali ja sam odabrao najbitnije detalje, upravo da vas ne bi... Tu ima još pitanja koja su jako bitna, ali mislim da ipak onaj, ne biste i mogli shvatiti da, da ipak bolje da se zadržimo na nečemu, bit će vam korisnije puno. Ako gledaš na nijet, ti ćeš imati nagradu za nijet. Jer smo kad smo ovdje govorili, bez obzira uzeli mišljenje da je dželsetul raha, znači e, sjedenje za odmor, da je sunnet ili nije sunnet, ako ga budemo činili sa nijetom da oponašamo poslanika, sa imat ćemo nagradu za oponašanje. U svakom slučaju ćemo imati nagradu. E samo je pitanje da li je to pritvrđeni sunnet kojeg je poslanik sa radio zato što je to ibadet ili nije. Jer se na tome temelji da li je dozvoljeno da čovjeku kažeš ti činiš novotariju, odnosno ti, ti to nije sunnet. Ili radi zbog toga što je ovo sunnet. Tu je, to je razlika. Ali za svoj ćeš nijet imati nagradu, bez obzira koje od dva mišljenja uzmeš. Jer imaš nijet slijedjenja poslanika, hoćeš da sjediš kako on sjedio. Kao što je to, vidjeli smo, radio ima Ahmed kada je naplatio isto onoliko koliko... Ja, ja, to je sad... Ja, jest. Ali ja sam naveo primjer štapa u ovakvim sredinama gdje ljudi ne shvataju. E, mislim, pogrešno se shvata. A isto tako puštanje kose, znači kod nas u određenim sredinama urfu čak poste može biti zabranjeno. U običaju jednog naroda, ako je poznato na primjer da samo klošari nosi dugu kosu, tada je multezimu zabranjeno da nosi dugu kosu. Jer je u adetu muslimana, na primjer, određenim mjestima poznato da klošar nosi. I šta će on o tebi reći? Reći, ti si klošar. Ti si klošar. I ti kaži, klošar meni govori, treba slijed sunneti, treba. Zato što ljudi ne svataju ali taj se običaj ne kosi sa šerijatom. Jer je, kaže poslanik sa oselem, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan. Što muslimani vide lijepim i ono je kod Allaha lijepim. Jer je nemoguće da muslimani nešto vide lijepim, a da zato nemaju osnovu, osnovu u ovoj vjeri. Da se muslimani svi slože da je to a normalno mjesto gdje je raširano donošenje duge kose. Ha? Melo? <laughs> Eh. To upravo dokazuje da nisi shvatio ono što sam ja govorio. Jer ja sam navio tri konsenzusa. I za svaki, svaki je bio precizan. Rekao sam, prvi konsenzus, da se složili da u Kur'anu nema nijedne riječi koja nema značenje. Pazi, znači, pazi ono što govorim. Da nema nijedne riječi koja nema značenje. To je prvi konsenzus. Drugi konsenzus, da nema ni jedne riječi koju bar neko iz umeta ne razumije. U najmanju ruku poslanih sa Ti spomenuo riječ vremena. Znači, najmanje koje je mogao razumjeti je ko? Poslanik sa sebe. I treće, rekli smo da nema ni, da, da imaju neke riječi u Kur'anu čiju suštinu zna samo Allah izlašan. Jasno smo razgraničili i znači uopš, ovaj govor uopšte ne upućuje na to da svaki čovjek, da mi kao muslimani znamo svako način svake riječi. Znači svaku stvar smo stavili na njeno mjesto. imaš određene ajete koji su mutešabih meni. Nejasni meni, ali su jasni učenjacima. I oni znaju šta znači. Imaš određene ajete koji su nejasni učenjacima, ali su jasni kome? Poslaniku sa osele. Tako znači ja sam sa tog aspekta govorio da nema ni jedne riječi koja bar nekome nije jasna. Što se tiče ovih dostignuća, naučnih i proučavanja, ja sam slušao islamske učenjake kada govori govoriti o Kur'anu sa naučnog aspekta mora se imati podloga u govoru Selefa. Kur'an, bilo da govorimo o njemu sa vjerskog aspekta, bilo sa naučnog aspekta, moramo zato imati podlogu u govoru nekog od, od generacija. Neki će se iznenaditi da je šehul Islam ibn Temije poznavao u svoje vrijeme geografiju kao što je poznavao šerijatske nauke. I sam je još u to vrijeme u svojim fetvama govori o, pro, pojavi pomračenja sunca sa geografskog aspekta, ne sa šerijatskoj, gdje on pojašnjava detalje kako se dešava pomraćenje sunca. Kao pravi geograf. Razumiješ Znači, sad ako mi dođemo u ovome vremenu, a nemamo veze ni sa arapskim jezikom, ni sa osnovama, ni sa tefsirom, i uzmemo neke ajti i kažemo, ovdje se nauka podudara s ovim ajetom, to nam je zabranjeno čak i kad bismo potrefili. Zato što to nije uslov da bi ljudi vjerovali u Kur'an. Jer je Kur'an po svome sastavu, po svome stilu, po svome govoru nadnaravan. Nije potrebno dokazivati da, da određeni ajeti upućuju na ono što je nauka što, se, što je pogrešno danas, pogrešan pristup. Ljudi se pozivaju u vjeru na taj način, što je pute, šarija i Maturidija, racionalista. Što ljude prvo time pozivaju u vjeru. Čime su poslanici pozivali u vjeru? Ja kao mi je budullahe male kumini lahim zajru. I u to vrijeme je bilo i racionalista, bila razvijena i nauka. U, u vrijeme Isale i Salama. Ali šta su prvo govorili ljudi? Ljudima. Vjerujte u Allaha jer vi njega Boga nemate. Nisu počinjali sa razumskim. Ova se vjera ne kosi sa razumskim, sa, sa racionalnim dokazima. Ja mislim da je pogrešno da se na muhadare, predavanja o Kur'anu pozivaju doktori koji nemaju veze sa šerijatskim znanjem. Možda će on potrefiti u svome govoru i nema, nema sumnje da ima stvari koje vidi se da je, da je Kur'an o njima govorio da, da se pojavili u savremenoj nauci. Ali ti ljudi ne poznaju Kur'ana sa njegovog pravog aspekta, to je sa, sa šerijatskog aspekta. I mogu potrefiti, ali nije to, nije to osnova u ovoj vjeri. I ne dozvoljava se takvim ljudima da oni drže čak predavanja, kaže vidite Allah je ovdje rekao kad se ovo uradi, evo vidite nauka je to potvrdila. Moramo imati potvrdu u govoru nekog od, od učenih ljudi iz, iz ovoga umeta Jer Kur'an nije mala stvar. To je Boži govor, Allahov govor kojem je on podučio određenu grupu ljudi, prije svega svoga poslanika, poslije toga poslanik sa selem je podučio ashame. I mislim da se tu upada u jednu grešku onaj što se toga tiče. Čak ako pogodi, ja sam to spomenuo, pogriješio je. Ma to su jasne stvari, Osmane. Ja ovo što ovdje nisam pozvao, Dozvoljeno je, znaš zbog čega? Zato što je o tome govorila ulema koja poznaje šerijat. Ti ćeš naći u knjigama uleme koja poznaje šerijat da govori o tim stvarima. E, ako nam takav čovjek govori o ovim stvarima, od njega prihvatamo. Zato što on razumije vjeru prije svega, razumije Kur'an, izučuje arapski jezik. I on nam dođe i kaže, međutim postoje i razumski dokazi koji pućuje da je Kur'an mođiza. I onda nam navede ajete, kaže islamski učenjaci su rekli to i to, da svaki ako smo našli u knjigama ljudi koji dobro poznaju Kur'an sa šerijatskog aspekta, normalno spominju i ove, i ove stvari. I evo dokle se ide, samo halali, da Amir, da primjer koji se dogodio preko interneta. Govori Allah Đelešanu, veden šekati se mau, vrdeten dihan. Sad ova riječ vrde može značiti ruža. Skori u arabskom jeziku ruža. Ali to se govori o sudnjem danu. Znači da se to dogoditi sa, sa nebom na sudnjem danu. I sad jedan je došao i raspravljao se sa drugim, sa mlivom se raspravljao na internetu i kaže, ja sam slušao neke učenjaka astronomije da su našli zvijezdu koja, koja je raspuknuta kao cvijet. I kaže, ovaj ajet se odnosi na to. Kako će se odnositi na to kada Allah govori o, o, o nebesima u kontekstu sudnjeg dana? Pogledaj, znači, dokle ide i prave se očite greške. Pogledaj knjigu koju je napisao Ahmed e, Didat, 19. Sama knjiga pada u vodu i sa bismilom, jer bismilom nema 19 nego 21 harf. Piše na knjizi Ahmed Didat. Možda se pokojao, nisam ja sad, ali govori 19, 21. Zatim iznad njega je 19, na čemu se temelji sva knjiga odnosi se na, na, na sekar, poseban dio džehennema nad kojim ima 19 meleka. I šta misliš čovjek prouči i uđe u islam putem toga i poslije sazna da bismila ima 21 i ostavi vjeru. Kaže, pa vidiš, ime su nas pozvali u vjeru i onda dokaže se. Ja sam čak, ja sam toliko bio interesovan, ja sam čak brojio harfove, tamo kaže, ovdje nun, kada se e, ne znam, izbroji toliko puta, podijeli se sedam, dobije se paran broj. Ja sam brojio, na mnogim mjestima ne, ne, ne dobiva se to. Ali normalno, znaju da neće niko brojati nun. Koliko nunova ima, oči da te zabole. Na, I povjerovat će odmah kad čak i provjerite vidite da to nije. Možda će na nekim mjestima potrebiti bit će broj koji je djeljiv sa sedam, ali šta je dokaz za to? Broj 19, čelije i tako dalje, ja sam to čitao i u preporodu priznam. Interesovalo me, ali vidi, stvarno se vidi da zato nema nikakve podloge. Broj sedam se spominje, on je čest u Kur'anu, broj 19 se spominje i broj... Šta je dokaz da Allah o time baš to što vi govorite? A to je, to je najveći dokaz da nije dozvoljeno na takav princip jer jesu ove greške koje su se dogodile. I vidi još jednu grešku koju sam našao. Slušao sam Šeha ibn Usaimina. Pogledajte, braćo, koja je još greška urađena i prošla je kroz saf. A to je kada se upoređivalo ni 309 godina sa 300 godina. Kad Allah govori i ostali su u pećni 300 i još 9 godina. Kaže, kad se sabere 300 ovih sunčevi kad se pomnože dani, sunčevi izađe 309 mjesečevih. Kaže Šehebnu ibn nepojmljivo je da šerijat navodi nama dokaze i govori nam o mjesečevoj godini da bi potkrijepio sunčevu kad uopšte šerijat nije došao sa sunčevom niti sa sunčevim računanjem. Pogledajte kako se zapada u greške. Uzima se mjesečeva koja je asl u, u šerijatu. Mjesečeva godina. Uzima se kao dokaz, kao osnova da bi se dokazala ispravnost ove sunčeve koja je neispravna i uopšte se u šerijetu ne priznaje i mi je koristimo samo za nuždu. Nama je zabranjeno jer je to specifičnosti kršana, akajska specifičnost, njihovo računanje, gregorijanski kalendar. Mi ga koristimo zato samo što nam je nužno. Ali čitav je tekst napisan da se to dokaže. Čista pogreška. Jer je to akajtsko slijedjenje nevjernika. I može da bude od, što kaže šehrubni Ibn onaj koji dozvoli korištenje gregorijanskog kalendara i kaže da je to dozvoljeno, bez potrebe, kaže, smatra se nevjernikom. Zbog svega, Zbog toga što je dozvolio akajsku stvar među muslimanima. Jer je poznato po čemu oni računaju tu svoju godinu i da je tačno od, da je od njihovog akajskog obilježja. Normalno ko kaže, ko dozvoli, ali nama je dozvoljeno ovdje radi potrebe, jer se ovdje računa po, po gregorijanskom kalendaru. Katastrofalne se greške prave upravo zbog toga što se nekome pokušava dokazati, ali nije to osnova. Mi imamo puno dokaza, milion dokaza o Allahovom postojanju. Zato kada je starica vidjela ljude, okupili se oko Fahrudina Razija u Neisaburu. Kaže, pitala ko je ovaj čovjek? Kaže, pa kako ne znaš, pa to je čovjek koji zna hiljadu dokaza o postojanju Allaha. Kaže, starica, da nije imao hiljadu šubhi, ne bi imao ni hiljadu dokaza. Da nije hiljadu sumnje, ne bi imao ni hiljadu dokaza. Allahu akbar, Allahu akbar. طريق الحق والإحسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله internet stranica Minber. وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك قل هذه سبيلي أدعو رسي ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasnu dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. كلما فتح زهر أو سراب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta žele postići. وأولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد islamska internet stranica Minber. Allahu Akbar